Beboi exercas paroladon tre frue. Gepatroi reagas ravite, ciam ilia infaneto elbusigas sian unuan vorton. Por tiu momento la etuloi exercas dum longa tempo. Tion malcovris usonai esploristoi. Ilian caudiras, cio helpas al infanetoi ce la disvolvigio de la parol capablo. Ecte la fino de la unua vivo iaro, infanetoi comenzas percepti lingvon same ciel plen cresculoi. Ilia cerbo tiam reagas alie al conatai sonoi de la gepatra lingvo, ol al sonoi de fremda lingvo. Precipe sociai interagoi, cae la accentite mal rapida cae clara parolado helpas alla beboi lerni la paroladon cae tion iam long tempe antau ol ili elbusigas siain unuain vortoin. Esploristoi de la Universitato Washington en Seattle registris ce infanetoi en la agio de sep gis dectu monatoi la activetson de diversai zerbai areoi. Dum la etuloi audis conatain cae neconatain sonoin, exemple da, au ta. La cerbo scanilo en tiu caso trovigis simile al malnova arsechiga casco super la capo de la infanetoi. En la agio de sep monatoi reagis alla presentitai sonoi cai la por audai areoi de la cerbo ciui competentas pri la prilaborado de lingvo cai la por movai areoi de la cerbo la activezzo de la areoi indicas che la infanoi exerzas en sia imago kiel eblas formi certa in vortoin. Differenzo inter sonoi de la gepatra lingvo cae de fremda lingvo ne estis ec conebla en la activezzo de la areoi. Cio shangigis en la agio de dec unu gis dec tu monatoi? tiam la por audai areoi reagis pli forte alla gepatra lingvo ol al fremda lingvo. Ali flanque la por movai areoi Montris ce la audado de fremda i sono i pli grandan activetson. Tio igis la esploristo in conjecti che estas por la infanetoi i pli strece imagila movoin qui i povus generiti u sono in la cerbo de plen cresculoi same reagas al fremdae lingvoi. Che ni trovis activigon de la pormovai areoi de la cerbo, ciam la infanetoi nur auscultas, tio estas grava, char tio signifas che la cerbo de la beboi iam tute je la comenzo exerzas respondi, diras la esplorestrino. Versaine iam la cerbo de sep monato in agiai infanetoi provas el trovi per ciui movoi de la buscio cae de la lango tiai sonoi estas genereblai. La studajo ancau indicas pritio che troige clara parolado helpas al infanetoi imiti la auditajon. Gepatra parolado estas tre troigita, cae ciam infanetoi audas gin, iliai cerboi supposeble pli facile capablas modeligi la movoin ciui necessas por la parolado, diras la esplorestrino.